Hello comics people. Hello, hello, hello, hello comics people. Um, ilan ang araw na ba? 3 days na lang ba? Pasko na? O 4? 4 days na lang. Pasko na. Ayan. Uh, hello comics people. Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama ko si Julius Sempio, Farlord, Atomos Comics, and Mick Fajardo. Ayan. Um, uh, so, meron tayong special guest ngayon. Pero hindi pa siya kasi kapag mga special guest, dapat ano yun, eh, medyo may, may konting uh, bitin eh. So, mamaya papakilala natin siya. Uh, but before that, let's share yung, share natin yung, ano, yung live link nasa Comics Podcast Facebook page. Uh, habang sinishare namin itong link, uh, remind ko lang sa lahat na ang Indie Comics Podcast ay nasa YouTube. So please like and subscribe sa mga kakilala nyong uh, ah, mahilig sa comics, interested sa comics, gustong mag-comics, gustong magka-love life ng comics creator. Yan. I-share nyo sa kanilang lahat. Kaya na pala si guest natin eh. Ayan, hello uh, ah, GN. Musta ka mm-hmm. naman? Mm-mm. Ayos lang. Oo. Yes. Introduce ko si GN. Meron siyang ano eh, prepare na in- introduction. Uh, James Wolf, mamaya pag-usapan natin yan. AKA GN Santiago Ochoa, formerly a nightlife professional, working as a photographer, nightclub promoter, and manager on various nightlife establishments. Currently, one of the co-founder of Pulsar Press Comics, a publishing company comprised of independent comic creators. Ayan. So welcome to the show, uh, ah, ah, GN, James so, Wolf. Sa mga nanonood sa atin ngayon. Mm. Okay, J, uh, ah, GN. Mm. Huwag na nating pagliguy-liguyin. Bakit James Wolf? Ayun, um, yung James Wolf kasi, yun yung ano ko dati, yun yung talagang pen name na bala kong gamitin dati. Siguro mga ano kaya, 1005. Bale yung James kasi, yun yung Santiago yan in, ano, in an, another form of Spanish, San, Santiago siya. Tapos yung ano, yung wolf nung ni-research ko dati, Basque Basque siya ng ano, yung Ochoa, Basque siya for wolf. So, yun yung ginawa kong ano, yun yung naisip kong name that time. Ni-stylize ko lang, nilagyan ko ng E para medyo ano, medyo hindi kakaiba. Yun lang. Mm-hmm. Yun yung ano, so parang inisip ko, gamitin ko kaya to ngayon. Kasi total rebrand parang ano lang, para maiba lang kasi mag ano na kami, magla-launch kami ng officially as a publishing company yung Pulsar next year. Hopefully matapos na yung process processing this year, this December para in time maka-register na kami sa mga events next year as you know. Tapos may map pag naghanap ng documents, maipa, may maipe pa kami. Mm-hmm. Okay, so nabanggit mo yung Pulsar Press Comics Mm. Uh, official na ba to? Naka-register na kayo o ano? Uh, yung, ano pa? Yung, nilalakad pa. Nilalakad pa. Pero ano na 'yan? bayad na yung ano, bayad na yung tao dito, yung processing fee sa SEC. Bale, may maglalakad lang na ano, na startup na startup na accounting firm para ano, mapabilis yung process. So, yun naman yung ano, yun yun naman yung madali doon. Kasi kung kami maglalakad, eh, tapos ang daming events, ang dami pang ganap, tapos may mga ginagawa pa kaming mga comics at mga titles, medyo matatagalan. So, yun yung napagkasunduan na namin na mag, ano na kami, maghanap, mag-hire na kami ng service para mapabilis yung ano, yung mm-hmm. process. Mm, so, para, meron kayong parang, ano, ang tawag dito, retainer o as secretary, ganun ba yun? Uh, parang ano, ang actually accounting ano siya, accounting firm. Bale, na-meet ko yung founder neto before nung 2023 sa isang startup event. So, nung time na yun, ano pang ano ko noon, mixed pop pa yung hawak ko noon. Mixed pop pa. Mm-hmm. Tapos, ayun nga, parang hindi si ano ko na, sinamantala ko na yung event, pag consult ako, eh, sabi, sabi nga daw, mag-OPC daw, kaysa mag, ano, sole proprietorship, or kung may mga kasama daw, mag-incorporate na. Tapos, hmm. hindi naman din daw ganun kamahal yung ano, tapos yung taxes naman daw, pwede naman daw magawa ng paraan kasi merong meron nga daw tinatawag na micro business something na parang pag yung earnings mo at saka yung capital mo is below 3 million ata yun. Mm-mm. So, ayun, parang exempt ka sa mga taxes na mabibigat. Oh. Ayun. okay. Medyo ano na yan, uh, medyo nasa business business side registration registration. Ayan. Yes. Pero ang i-feature natin dito ay si James Wolf na GN. So, Mick, ikaw ba kasama ka sa Pulsar Press? Kasi alam ko si Julius isa siya sa mga ano eh. Uh, Hindi. Ah, hindi. Pero si Julius yung parang kakulab mo rin madalas, di ba? Uh, lately, hindi rin masyado kasi medyo off the grid ako lately pero eh, Ayun. about. So, sige. Kausapin natin si Julius. Ano, technically si oh, ano, Julius. sa Atomo sa KJC, ano, si Nick. Mm-mm. Ah, sa Atomo. So, magkaiba yung Atomo. Tatlong hari. Iba... Tatatlong hari. Oo. So Julius and GN, bakit Pulsar Press? Iba ba ito sa Atomos Publishing? <laughs> and, yung uh, yung Pulsar Press kasi parang siya yung ano, yung main ano, yung main group, parang umbrella, parang Image Comics, kumbaga meron si Julius, si ano, si Wildstorm. Ayan, tapos ako si yung ano, Todd McFarlane, si Sinamaw, yung ano, yung Top Cow, ganun. Parang ganun yung ah, ano niya, parang iba-ibang groups, iba-ibang collectives tapos magsasama sa ano, magsasama sa isang publishing banner, bali si Full Press 'yon. So independent pa rin yung ano namin, yung gala, ano creative ano pag uh, creatively speaking, independent yung projects namin. Pero ang maganda doon kasi meron ng ano, merong chance of collaboration, mas madaling mag pwedeng maggumawa ng crossover, gumawa ng mga ano, ganyan. Mm-hmm uh, mga creative projects na makakapag-promote pa ng mga comics. So, okay. So, Pulsar Press, nung nasa nandito, tapos sa baba niya, yung Atomos, ganyan, yung tapos yung mga iba. Uh, uh, si Rainbow Pages, si Eventual Empire, si KMX, yan, yan yung mga ano. Eh, kami yung parang equivalent ng Image 7 kasi pito kami tapos kasama pa namin si ano si Ray, si Ray Cosen. Oo nga. So si Raiko Sen, siyempre, meron na siyang sariling pinapublish na kanya din eh. so under pero- din siya ng magiging under din siya nung ano, Pulsar Press. Ah, yung mga ibang projects niya, ipapasok niya sa Pulsar Press. Yun naman yung ano namin, hindi hindi kami ano, kumbaga hindi kami exclusively kumbaga kung ano lang yung pwede namin ipili na ipasok sa ano sa Pulsar Crest. Yun yung ipapasok namin. So, we can do also projects outside. Kunyari, si Comic at kinuha kami para ano, gumawa ng comics. Pwede kaming magpa, ano, pwede kaming gumawa ng comics para sa kanila. Ganun. Okay. Uh, bago tayo tumuloy, ibatiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Uh, si Miss Am G. Love, yan, kamusta dyan sa Japan, all the way from Japan. Konnichiwa, konbanwa. Konbanwa yata yung good evening, no? Ayan. Okay, so bak ano yung thought process Julius and GN? Bakit kailangang magkaroon ng pulsar press? Kung meron naman ng atomos, kung meron naman ng mix, bakit bakit kailangan nyo pang gawin yung pulsar press? Ano yan ano eh? Ano yung, uh, paano yung thought process nun? Uh, nangyari yan nung ano eh, nung nasa ano kami, uh, rights selling training dun sa ano, sa podium. Mm-hmm. na bago mag-take off. So parang lagi ko lagi kasi naming ano, nagiging problema yung yung pangalan na gagamitin niya. Pag magkakasama kami, mm-hmm. anong pangalan yung gagamitin natin sa ano sa table? Kasi parang usually mix tapos hexatomos tapos eh minsan tatlo kami. Mm-hmm. Nagka eh, may character limit minsan yung mga ano yung mga forms. So, parang isipin natin Ah, ayan. Hindi kasyado, Ayun. masyadong hindi mahaba. Kasha. Oh, hindi kasya. Ngayon, usually ginagamit namin mix pero kasi parang mas kasi total ako din naman yung nagpe-print tsaka yung parang ano, yung gumag naglalabas ng ano nila, nag-distribute din ng prints nila pag ako lang mag-isa. Pero ang sabi ko, mas identified kasi sa akin yung mix. So parang let's come up with a name na mapagkakasunduan nating tatlo kasi kami tat actually ang original talagang founders ng ano ng mix kami si Julius saka si Mao kasi mm-hmm. kami tatlong madalas na nagkakasama sa mga ano sa mga events like sa ano Super Manila ganyan so parang total may something in common din sa mga titles namin which is sci-fi si Julius may konti may fantasy pero ano din, science leaning naman yung ano niya. So parang okay, sige, uh, ah, chat GPT, uh, ah, suggest names for a sci-fi publishing ano. So wala, wala akong nagustuhan. So si Gemini naman, tinanong ko naman si Gemini. So sa mga number one suggestion, Pulsar Press yung lumabas. So, edi eh, sinabi ko kay Julius, uh, ah, anong ah, sa tingin mo? What do you think? Ayan. Uh, okay naman daw, walang problema. So, ayun na, nag-stick na, Pinandi- pinanindigan na namin. Tapos nung pick-off, inano na namin, we made it official na we're using, ano, moving forward, Paul Press na yung gagamitin namin. Mm, okay. Ayan. So, more power. Sana mag, ano yan, magtuloy-tuloy yung mga ginagawa niyong projects mm. sa Aspol Surpress. Mm. Ayan. Batiin natin si Ray Magbanwa. Good evening, yes. Pose. Ayan, si Big Boss Ray. Ayan, oh, Big Idol. Oh, <laughs> Idol. Kaka-interview, yes, kaka-interview lang natin kay ano kay Ray nung isang araw. And also shout out kay ano, yung kay uh, Rani Dayo, siya yung creator ng Tinay Pinay. Minute ni ano ni Ray Magbanwa. And excited tayo diyan sa magiging kalalabasan ng pagkikita nila. Ayan. Binabasa ko yun eh, nung time na sa Funny Comics. Ikaw ba, Mick, nagbabasa ka ba ng Funny Comics noon? Or Ay, favorite ko yung Pinay Pinay, tsaka yung Dragon Kid. Yung Dragon Kid. parang parody ng Dragon Ball. Dragon Ball. <laughs> tsaka si, ano, si Eknok. Mm-hmm. Yung magkakasabay yung mga yun. Oo. Nung yun time na nag... Yun yung mga 90s na Funny Comics na yun, no? Mm. Mm. na eh. Naabutan ko eklok. Ah, eklok pala, eklok. Oh. Eklok pala, sorry. Hindi pala eknok. Iba pala. Yung una, una si Niknok. Niknok. Mm. Oo. Oh. Tapos eklok. Eklok, naging eklok. Mm. Kasi yung tatay, yung tatay at nanay ni Niknok, kamukha ni ano yun eh. Ni Marcos saka ni Imelda yun eh. Oo. Oh. Maganda sana na ano eh, may feature yung mga yung mga binabasa natin noon ng mga creators kasi sila yung sila yung parang close to home sa atin na creators ngayon tas yun yung mga binabasa natin noon yung mga old masters kasi medyo malayo na eh hindi na natin sila naabutan di ba uh, nung nung nagbasa tayo tapos na yung ano nila yung run nila sa local comics uh, shout out sa mga nanonood Francis John Haro magandang si gabi from, from ano yan from KMX mm-hmm. oo tapos si Joe Doe. Tama ba? Joe Doe. Joe Doe. Pagdepa. Good evening. Ayan. Okay, GN, uh, ah, bigyan mo mm. kami ng uh, short history. Paano ka na-involve sa comics? Nabanggit mo doon sa introduction na part ka ng nightlife, mga events, ganyan. Uh-huh. Pero pa- paano nagsimula yung history mo sa comics? Nung, nung bata ka ba, nagbabasa ka na ng comics? Or Actually, ano ko na, childhood dream ko na din talaga gumawa ng comics. Mga, ano pa yan, mga grade, ano pa, mga grade 2. Ang ginagawa ko pa noon, kung naalala nyo yung ano, Pinoy thriller, ako kung pinangalan ko <laughs> Kasi ano pa yun eh, mga 1980s? 1986, grade 2 ako noon. Five paborito kong panoorin, Pinoy thriller. Tapos, ginagawa ko siyang ano, ginagawa ko siyang kung ano yung naaalala ko sa episode na yon. Uh, ah, gagawin kong comics pero mga cast ko, mga kasi hindi pa ako marunong mag-drawing ng tao noon eh. So, pero nakakagawa ako ng mga anthropomor, ano, anthropomorphic na mga hayop. So, mm-hmm. sila yung mga ano ko, sila yung mga characters ko. So, medyo weird siya kasi parang may mana manananggal tapos rhino, rhino yung ano, rhino yung character. Tapos yun nga may yung tikbalang ko, zebra, ganun. Parang ganun yung ano. Tapos gumagawa ako din ng ano, sari, tapos gumagawa rin ako sa sariling horror na comics noon, mga scripts based doon sa mga ibang nababasa ko din na ano na horror comics at the time. Hindi lang si kasi minsan replay si ano eh, replay si Pinoy Thriller eh. So ayun, tapos minsan ni kasabay niya yung Regal Shocker pero mas ano kasi mas naka, parang mas leaning ako sa ano Pinoy thriller kasi grabe yung ano niya eh. Grabe yung takot niya eh. Pag pinano, pinanonood mo eh. Medyo creepy talaga yung ano nag ah, ano, nagsistick sa nung bata pa. Eventually, mm. yeah, one thing led to another. Natuto ako mag-drawing ng tao. And then, kaya ako napunta sa ano sa Gimika ah, nung nung ano na yan nung college gumraduate ako parang eh ang lapit lang namin sa ano sa Malate So, lapit lang ng mga gimikan doon. Parang doon kami nag-ano. Usually dati para ano lang, inuman lang, ganyan. Tapos biglang may lumapit sa amin na ano, bye, ganyan. Uh, invite kayo ng mga kaibigan nyo, yung mga nakikilala nyo sa chat yan, invite na dito. Bigyan ko ano. Tapos parang bigyan namin kayo ng commission sa ano, sa bawat guest na maidala nyo. So, mm. yun, yun yung ano, dun, dun nagsimula. And then eventually, ayan, na ano na, nakalimutan ko na yung mundo ng pagko-comics. Pero yun nga, nung 2005, medyo ano ako noon, medyo parang nagkaroon ako ng personal crisis noon. Tumigil muna ako sa gimikan. And then nakilala ko online eto si ano, si sino ba to? Sa Toycon siya eh, si Azrael. Mm. So nag-email siya parang kasi parang naghahanap ng web host. And then yun nga parang pinapa-register sa akin yung toyconph.com na domain. So ni-register ko ako yung nag-host din for the first year ng 2005. Then nakita ko sa site ng Toycon na mention din yung Comic Con na binibuild mm. niya yung hmm. Comic Con. So parang inisip ko bakit hin, um, kay Azrael, uh, sabi ko gusto ba ng ano, gusto ba nila magkaroon ng website? Wala pa akong kilala sa kanila, parang ano ko lang, parang ang ano ko lang nun si Azrael lang talaga. Parang tulay. So, mm-hmm. natuwa si ano, natuwa naman daw sila toy ko na parang, ay sila comic ko na yun nga, parang for free ganyan. Tapos sabi ko kung sino yung website sila na bahala basta yung domain, yung password and everything, ako na ako na yung sasagot. So the, for the first year, ako yung nag-host sa Comic-Con. Nasabi ko na din to kay John before, comiccon.com pa yon. Hindi lang ano, noong 2006, nawalan lang ako ng contact kila Azrael, kila John sa Comic-Con. Um, kaya ano, ayun, nawala na lang bigla yung comiccon.com, naging, pero eventually alam po naging .org na siya. Kasi parang nung tinatry kong i-renew yung domain, parang na-squat yata siya. Oo. Ganun uh, yun eh. Pag, pag binitawan mo yung isang, ano, isang domain, may kukuha, tapos bibilin mo sa kanila ng mas mahal. Oo, ganun yung, ganun yung nangyari dun eh, nung time na yun. So, ayun, tapos, be, eventually, bumalik ulit ako sa ano, sa nightlife. Then medyo Siyempre, tumatanda na pagdating ng mga 2018, parang ayoko na, ayoko nang gumimik. Na-anxiety attack na ako, parang sa sobrang dami ng crowd, ng tao, parang hindi ko na yung ingay, hindi na kaya, hindi ko na rin kaya. So, ginawa ko parang nag-invest ako sa art And then sabi sa akin, mag-digital ka na lang. Kaysa eh, ano, kasi ganun din naman, i-scan, i-scan mo yan, ganyan. So, ini, nag-iisip ako, ta- di nakita ko, may mga advertisement sa YouTube na about ano XP Pen, yung Wacom, Buyon, ganyan. Parang tinignan ko ba okay okay ito ah. So ayun, di ano na from there, nag, ano, nagipon ako, then bumili ko ng tablet na ano, XP Pen, then nag-start na ako mag-explore ulit uh, para inano ko ulit yung skills ko. Sabi ko, kaya ko pa ba mag-drawing, ganyan. So, ayun, sa, thankfully, <laughs> kaya pa naman. So, medyo ano lang, medyo kailangan ko lang pag-practice ang panang konti yung mga bagong software at the time. Mm-hmm. Nung round ano, uh, Comic Con Grande 2018, parang dumalaw ako for the first time. Tapos tinignan ko yung scene. Parang yun, nakilala ko sila, ano, sila Sir Paul, sila Sir Lyndon personally, si Sir Jerry. Yung pa lang yung mga kilala ko noon eh. Pero alam ko sina Julius nandoon, si Chuck nakausap ko pa, hindi ko alam siya, siya pala yung ano. Parang naalala ko siya kasi sa ano, yung Akala ko kambal sila dati ni ano ni Julius. Kasi magkasama sila sa table noon eh. Yun yung ano, yun yung mga core memory ko dati. Nung hindi pa unknown pa ako. Eh, at the time, part pa ako ng isang group online tap yung webcom kasama isa pa ako sa mga admin doon kasi puro mga ano yun eh yung nung time na yon puro mga nagsisimulang mga ano mga beginner creators yung mga nandoon. Mm-hmm. Tapos pero nandoon na rin yung mga ano yung yung mga hindi ko alam na mga bigatin pala sila Juan, sila Skate nandoon, sila Windale, si sino pa, si Mao nandoon na rin. And then si sino pa? Ayun, basta yun, yung mga yun, si Nino, yun, si Nino, yun yung na, tapos yun nga parang nagkaroon ng opportunity si Nino na mag-table sa Summer Comic Con. Nag, eh, wala siya kasama. Sabi ko, sige, sama ako. Walang ano, Walang problem. Total, patapos na ako sa comics ko, papaprint ko na lang. And then, yun na. Biglang, ano, after, within, ano, within six months, nakapag-table na ako kagad na wala pa masyadong kaalam-alam sa scene. Pero, nung time na yun, parang, habang umiikot ako sa mga, ano, pag may chance ako umiikot, nakikilala ko yung mga ibang, yung mga ibang works. Ganyan. So, marami, marami, marami rin ako nabili nung unang, ano ko, unang Comic Con ko. So, tinignan ko yung work, sabi ko, ah, ayos pala yung mga stories na to, hindi yung typical, ano, typical superhero na, ano lang, kumbaga may mga iba-ibang genre na, ano, pinag-uusapan. So, Comic, Comic-Con yung una mong event, hindi Comic-Con or other events? Ah, Comic-Con, Comic-Con. Summer Comic-Con 2019. Then, Indicate, then, yun na, yung Comic-Con Grande na doon na ako nag ano, doon ko na naisipan magpasikat kasi parang sabi ko wala nang bumibili ng comics ko. Gumawa kaya ako ng ad na ano, yung ad na medyo magaan sa kanila, yung magkakaroon ng recall sa kanila. So ginamit ko yung kay Ariana Grande na ano, break free. Ano so, sa force. <laughs> ayun. Dahil doon, uh, may mga na-curious, sino ba yung ano, sino ba yung nagpapatugtog lagi ng break Kanino bang comics? Di, yun, nalaman nila yung ano. Hmm. Anong reaction mo, ano, uh, ah, GN, nung first time mong pumasok sa Comic-Con? Uh, from outside na hindi mo pa masyadong alam na may comics pa na ganitong event. Anong anong una mong reaction nung pumasok ka sa Comic-Con event? Ano ko noon, na culture shock din talaga ako noon kasi iniisip ko ano ni, eh, parang wala na talaga eh. Kasi ang nagiging ang unang exposure ko ulit sa comics nung time na bumalik ako, ano puro mga web mga web comics na, mga webtoon sa mga mga ano na online platforms na na hindi ko alam gan, na ang lakas pa rin ng print. Sabi ko bakit at ganito, ang daming tao. Tapos may mga ano, naalala ko nung Comic Con Grand nung Comic Con Grande na 'yon, ang daming nasa labas nakaupo lang binabasa yung mga comics nila. Yun yung ano, mga team labas. So, ayun, yun yung ano, medyo parang ano, kaya na-entice ako lalong ano, maggumawa ng ano, mag-print na hmm. comics. Ano yung title na una mong nilabas? Ano? Yung uh, ano, yung Wave Force. Yung Wave, Wave Force. Force na may ano, may aswang na kano. <laughs> Ayan, yan yung ano na, yan yung mod, modern last iteration niya. Pero yung unang iteration niya yung ano, alam ko si Gio meron nun eh Ayan. Ayan. Ah, bago natin ituloy, mag-hi tayo sa mga nanonood. Si Ali Kilantang. Ayan. Ayan. Hello. Hello, madam. Mm. Ayan, si Mau. Saka si Mau. Mm. Mm. Good evening. Maraming ay. Ayan, ah, fellow co-founder. <laughs> Oo. Ayan, si Mau. mga Pultra, Pulsar Press represent. Ayun. So, paano naman kayo naging connected ni Julius? Paano, paano mo nakilala si Julius? Noong ano yan eh, uh, comics spot. Uh, yung hawak ko yung comics spot. No? Uh, si Julius yung laging ano, nagre-report pag may <laughs> may problema yung site. Laging mag-PPM yan sa page na may virus, ganyan, may na-hack daw. So pag may mga bugs, siya yung madalas nag uh, ano nag report So then nung medyo okay-okay na yung site, nag-register din siya, nakita na, na-discover ko yung Atomos. Hmm. And then tapos nung humo, sila ano, ang mga humahawak na ng printing ko doon, sila say doon na sila doon na nagpa-print sila ano, Atomos sa mixed pop na. Nung mixed pop na kami. Ayun. And then, nakalala ko si Julius for the first time nung Comic Comiket October 2022. Parang, sabi ko, si ano to ah, parang si Julius to. Ah. Tapos nakita ko yung mga pinrint nga na Atomos. So, yun. Tapos andun din yung ano, andun din yung, kasi kami din nagprint dati nung unang version, yung unang, ah, na maghilom na colored ni Mick. Mm-hmm. Eh, nung time na yun, wala na yata si Mick Caps. Pero nakita ko pa yung, ano, yung prints namin doon. Mm-hmm. So, ayun, yun yung ano, yun yung, ang alam ko, magka-table silang dalawa nun sa committee. Then, yun, doon ko na nakausap si, ano, si Jules. And then, from there on, yun na, parang sunod-sunod na. And then, yun nga, parang nagkaroon na kami ng opportunity sumali sa Philippine Book <clears throat> Festival. Naghanap ako ng kasama. So, si, ayun, mabuti naman, si Julius at si Mao, na, ano na, na, ano, eh si Mau din, ako yung nagpi-print din ng ano. So mga ano sila, mga customer ko sila dati. Mm-hmm. Napanggit mo kanina Jul ah, Julius, uh, ah, GN yung comic spot na isa sa mga platform na pwedeng mag-upload ng ano ng comics. mga comics, 'di ba? Mm-hmm. Uh, kwento mo kung bakit mo siya na i natatag pa, pa, pa, paano mo siya na-create at ano yung mga challenges at bakit nawala na siya? Bakit uh, ganun? Nang Kasi ori- originally yung comic spot parang ano lang siya eh, parang experimental lang siya talaga. So hmm. para ang unang ginawa ko is parang gawing i-convert sa PDF yung mga ano, yung mga comics, yung mga printed comics, comics tapos ibenta online. Eh parang medyo hindi at ano, parang it wasn't met with, you know, hindi siya hindi maganda yung naging reception niya. Ang daming nagsasabi na ang ano daw ng hatian masyadong uh, kasi 60% goes to the creator, 40% goes to the development of the website, comic spot. Yun, yun. So parang okay, sige. ayon ayon nyo, diwag. Parang so hindi wala namang pilitan kasi experiment lang. And then, yun nga, may kas, yung kas, that time, may kasabay pa kaming online platform, si Webcom na meron ding they're having their own challenges as a platform mm-hmm. na medyo ano nga daw parang yung iba nahihirapan gamitin ganyan mm. so kailangan pa ng assistance ng admin so inisip ko bakit ano bakit hindi ako gumawa ng sariling version ko kasi ito naman yung tinatrabaho ko nung 2019 pa na yun nga lang hindi ko pa masyadong inaano sa ano kasi ako lang mag-isa noon na nagde-develop ng site eh. So, at the time, kaya kasabay ko rin gumawa ng comic. So, hindi ko masyado siyang natututukan. So, wala pa akong idea sa mga ibang mga features noon. So, pero, pero nung, yun nga, nung nagka-pandemic, nagkaroon ako ng time paano siya aralin. So, mga naging, ano, so yun nga, nakapag-develop ako ng ano, naka-secure ako ng license sa isang software na pwedeng gumawa ng mga ano mag re, parang social network siya eh. kasi kung naalala niyo parang Facebook na webtoon yung style ng comic spot dati. Mm-hmm. So, yun yung isa pang ano, yun yung isang challenge, yung license niya medyo mahal and kailangan mong i-renew annually unless gagamit ka ng ano ng nulled version or pirated version uh, ang risk naman doon is madaling ma-hack. Tapos, no. syempre, nagbebenta ka pa ng, ano, nagbebenta ka pa ng comics online, ng mga services online, medyo sensitive data yung pwedeng makuha. So, yun yung medyo iningatan namin na kaya as much as possible, mag-secure kami ng lahat ng gagamitin namin for the website may bayad. Pero ayun, yun yung isang challenge. Yung hosting niya, yung ano, magastos. So, hindi namin <laughs> kaya. hindi na sustain. hindi, hindi namin kaya masustain. Mm. So, pero ang maganda kasi doon na na-experiment namin what works for the ano commun for the comics uh, local comics community sa mga local online platforms. Kung ano yung nagwo-work kasi nag-introduce kami ng monetization, wala rin hindi rin na maano, hindi rin pumapatok. So kahit na ano, tinry din ng isang website, ayaw din ano, as far as I know, wala rin hindi rin siya umuusog. So ayun, nagsara din yung website na yun. So, parang in advance nakita ko na kung ano yung pwedeng mangyari. Yun yung naging magandang ano doon. Yun yung naging magandang effect no na parang nung etong isang website ginagamit na yun. Sabi ko, just ko good luck. Gina, ginawa ko na yan, di uh, ano. Parang mm-hmm pero I want them, ano, I want the other sites to work kasi para baka doon ko makita kung saan ako nagkulang. Pero ayun, parang I realized na ay wala, hindi talaga. Hindi talaga siya viable dito sa atin. Mas okay na sa webtoon or mag-stick na lang sila sa ano sa tapas, wag na yung sa mga local version. Pero for now, ang pinaka ano, ang matatag sa kanila lahat is Kudlis. Good list. Si Pwede, oh. yung oh. ano, yung pinaka-okay na online platform ngayon na meron ding presence sa mga conventions kasi may mga may mga printed books din sila. So, mm-hmm. shout out kila ano, kila Chisel and Company sa mga friends namin sa Goodlist. Yan yung ano, sila yung pinaka parang okay sa kanila lahat ngayon. Oh. Si Webcom ano pa rin? Active pa rin ba yung Webcom o si, wala na din? Si, si Webcom, alam ko active pero banned kasi ko doon. <laughs> Banda ko sa, si Julius nandoon. Yun yung ah. ano. Yun yung spy ko. <laughs> Hindi, joke lang. Baka sabihin, spy ko talaga. Hindi. Ano yan si Julius, mabait yan. Uh, bago tayo mag continue, let's uh, greet our ano viewers. Marvin Lopez, good evening. Yes. Marvin Lopez listening while making comics. Yan. Sa mga ano yan, mga followers namin na mm. ano, Loyal. Mahirap ka. Mahirap kasi yung nanonood ka tapos nagdo-drawing ka din eh. Hindi ka mm. makapag-concentrate. Uh, Toby Abad, good evening. Salingkit lang po. Yan, Toby. Saka si Jonas Lechuga. Okay. So, uh, ah, GN, knowing what you know now, ano yung mga babaguhin mo kung sakali, ito theoretical lang, gagawa ka ulit ng platform para mm-hmm. mag-upload ng mga comics yung, yung local community natin meron ka bang ideas na para mas ma-improve pa yung ganun klaseng pat- platform? Ayan, uh, total, andito si, ano, si Mick. Uh, alam niya yan, yung user experience kailangan mas, ano, mas streamlined. So, hindi lang da- dapat siya maganda tignan, kailangan mabilis siya mag-load sa cellphone, dapat within, ano, within 2 to 3 seconds, dapat pagka-type ng website, lalabas na kaagad yung ano yung content na dapat hindi pinag-iintay yung mga ano, hindi pinag-iintay yung mga readers ng ganyan. Hmm. So dapat optimized, mabilis uh, load Maraming optimizations ang kailangan. At the same time, secure yung platform, hindi madaling ma-hack. So may mga yun yung mga ano sakaling bagong ano. Saka at the same time, kailangan may app ka agad yun yung ano. Kailangan marami kang pera para makapag-develop ng app. Kasi pag hindi mo na ano ka agad yung app, hindi mo na i-release ka agad yung app, medyo magkap ano eh, yung retention niya hindi medyo magda-drag eh. So yun yung naging problema din ng isang website na it took them almost a year or more para mag-release ng app tapos nung lumabas yung app medyo too late na parang hindi rin nagtagal. Ayun. Ikaw, Mick, ano yung opinion mo about that? Kung sakaling merong isang bago nagagawa ng platform para makapag-upload ng comics yung mga creators, ano sa tingin mo yung magandang gawin? Maliban sa gawing mas mabilis yung website, user experience, ganyan. Hindi ko alam. Hindi. Ayun kasi marami nag-attempt, di ba? Siguro yung engagement lang din kailangan nilang tutukan. May make sure na engage yung tao as much as possible. Pero sa akin kasi personally, kung magtatayo ka na lang ng, ng platform, tayo ka na lang for yourself. Huwag mo nang isipin yung ibang artist. I don't want to sound selfish, pero kung iisipin mo pa ibang tao, ganyan din yung magiging result. Kasi, like, kita naman natin, di ba? gumawa ka na para sa sarili mo. I-promote mo yung oh, i-promote mo na lang yung sarili mong comic sa sarili mong platform, website, exactly. ganun. Yun naman din, well, yun naman, eh ko, hindi yun yung, I don't know if that's the right way, pero hindi naman nag, hindi nag-work for everybody, so gumawa ka na lang mm. for yourself din. Tingin nyo, dahil sobrang sikat ng uh, tapas, ng uh, webtoon, tingin nyo bakit hindi nagwo-work sa Pilipinas? Eh marami namang comics creators dito at maraming mga nasa webtoon at tapas na Pilipino. Tingin nyo bakit bakit kaya? Ano kaya ang reason kung bakit hindi nagsasucceed yung ano? Unang-una ano eh, uh, sa akin kasi yung, yung kailangan mo ng ano eh, kailangan mo ng investor na tutulong sa scale pag-scale ng ano eh ng platform eh. So so yung isang platform na ano na nagkaroon ng investment with another platform na sikat na platform kaya nag-scale siya. So kung sa simula ganun yung nangyari, I think it would be different. So parang nag-drag siya eh, naging nag uh, nag nag-stay lang siya as a website tapos yung marketing niya is limit limited pero pero kumpara sa amin okay na okay na siya mas marami mas marami siyang connection and everything pero yun nga medyo limited pa rin tapos parang nakatutok pa rin ang sa tingin ko isa pang ano niyan nakatutok pa rin siya sa mga ano eh sa mga creators hindi sa mga readers yun pa yung isang ano nag nag e siya para para magkaroon pa ng creators So parang hindi balanse yung pag-invite sa mga creators saka sa mga readers. Mm-hmm. So kaya kaya ano pa rin yung mas nakikilala pa rin yung webtoon tapos kasi si webtoon more on readers na yung inaano niya eh. Tsaka meron na siyang ano meron na siyang in-house na gumagawa din ng mga titles, mga hinire nila. So yun yung ano, yun yung isa pa. Eh si mm-hmm. ano, yung in-house team nila parang ito lang, konti lang, itong titles lang. Tapos, nung binabasa ko pa, sorry to say, hindi ko maintindihan yung takbo ng, ng kwento. Parang ang daming, ang daming, ano, ang daming too many things going on. So, kaya din siguro hindi rin nagkaroon ng, ano, ng engagement. Ayun. Medyo, oh, medyo, ma- kasi ang dami eh. Hindi naman tayo nagkukulang sa readers. Kasi hmm. habang, halimbawa, nagko-commute ako sa LRT, MRT, nakikita ko nagbabasa sila ng ano eh, Yung web- webtoon. Oo. Hmm. Tapos before that, bago pa nauso yung webtoon, nakikita ko yung mga ibang kasabay ko sa MRT, nagbabasa sila ng ano, yung mga scan na manga. Mm. So hmm. hindi talaga tayo nagkukulang sa readers. Ah, Maraming nagbabasa yung marketing lang talaga, yung exposure lang talaga ng ano ng tao sa comics yung ano, ever since yun naman yung ano eh, yung naging challenge sa atin na kahit anong ano kahit anong gawin natin may ano, ano pa rin parang may may bias pa rin sa mga ano overseas sa mga foreign content pero okay lang kasi ano pa rin eh hope, oh, optimistic pa rin naman ako kasi with events like Comic-Con, Pick-Off, uh, ah, Comic-Con, nakikimi ano may readers pa rin na naghahanap mm. ng comics. So ayun, doon mag-focus muna sa mga existing readers. Tapos mm gumawa ng ways para mag-attract ng bagong readers. Ayun. Sa so, akin feeling ko hindi yan yan. Eh. Hindi dahil lack of marketing and such dahil foreign or ano feeling ko hindi pa rin enough yung reach or yung access ng tao sa local stuff. Parang, oo, oh, sige, nandyan yung, nandyan yung mga local content na pwede mong mai-distribute. Pero minsan limited lang din yung resources or lim- limited pa actually lahat. Hindi ko pa nakikita yung talagang growth niya na to, to reach uh, number of people na hindi mm-hmm. talaga aware. So kulang-kulang pa sa accessibility. Marami nang nag-attempt. Yung eh. access As- din naman, for example, ng mga ano, yung access, yung access for example, di ba, yung mga sa mga manga and such, di ba, yun nga, sa ba nag-access yung mga ano, yung mga tao ng ano, ng mga manga, ng mga, yun, I guess, mga Marvel DC, mga comics. Online, di ba? Sa, sa mga sites, hindi naman sa mga official sites, kasi iba siya, syempre, iba't pwede sa mga pirated na mga sites. Mm. Hmm. So, kumbaga, all, yung kumbaga, although negative negative yung doon sa side ng creator na yun nga syempre dahil nga pirated yung site na nabasa yung manga nila on the other hand na nababasa sila ng mga tao na recognize sila di ba so kumbaga ano yun eh parang double edged sword siya eh, oo nga hindi ko bigyan creator pero nagkakaroon ng recognition kasi yun nga na ang mas na-access ng mga ano ng mga tao yung mga ano yung, yung ano yung pages mo as compared sa mga local comics, I, I doubt kasi na may nag-exist, for example, na pirated versions ng 13 somewhere. Eh. Di ba yung mga ganun ng mga ano? So, good for the creator, pero nga, for the exposure nga, sabi nga ni Mick, kulang pa rin talaga sa ano, kulang pa rin talaga sa ano. Si Hotdog hmm. Prince na pirate ilang beses na. Oo, oh, <laughs> sa sumikat. <laughs> Nakapasa pa ang bahasa version nun. Sumikat nga eh, yung gawa ni Kong dahil sa uh, piracy. Hmm. Tingin nyo, kailangan ba natin ng parang webtoon dito sa Pilipinas? O wag na lang, mag, mag-upload na lang tayo sa webtoon tapas ng content kung gusto natin mag-upload online? Kung ako mag-upload ako online, sa Codlist na lang ako mag-upload muna. Kasi mm-hmm. so far, sila yung ano eh, sila yung consistent eh. So, support muna natin yung platform na ano, ngayon. Kasi sila yung merong means. Kung tayo kasi, kung magsisimula sa atin, kailangan ang resources yung kail- unang kailangan natin. And when I mean resources, pera talaga. Kasi medyo very yung requirements para magtayo ng platform is very expensive. Hosting pa lang, domain pa lang, um, cloud, maghahanap ka ng tamang cloud services. Tapos yung bayad sa mga ano, if ever you want to build it from the ground up, yung bayad sa mga developers ng website, yun pa eh, medyo mataas din ang ano no, mataas ang rate ng mga yon. So, very in ano siya, very intensive. So, either you have resources or you have connections to investors para maglabas ng pera. Ang problema pag merong nag-invest sa'yo, kailangan maibalik mo may time, may certain time frame 'yan ha? kailangan maibalik mo sa kanila yung ininvest nila sa'yo or else ililiquidate kanila na hmm. either i-acquire kanila or isa iya ano kanila parang sasara nila yung project mo which is hmm. what happened to the other website na mm-hmm. ko nababanggitin. Uh, bago tayo magtuloy, batiin ulit natin yung mga nanonood. Marvin Lopez, active po webcom pero hindi sa convention. Hindi hindi muna sila umaattend sa mga convention. May mga may, may, may, may meron silang ano nung nakaraan na nagtrend trend ah merong, ewan ko alam ko, webcom yun. Eh. So, feeling ko medyo isa sila sa mga ano na active sa online. Mm. Yeah. So, yung din yung sinasabi, yun din yung sinasabi ko kanina na ano, kung mag-decide kayo na mag ano sa online. So, kanya-kanyang paraan na lang din. So, ako, ako ngayon nakikita ko marami nang gustong mag-adapt na mag-webtoon maraming mga, mga, mga marami ng may mga nakikita na akong mga ibang artist na gumagawa ng comics na nakapattern na or naka-leaning towards webtoon na yung platform or yung yung ano ba yung layout ng comics nila itself pa, pa webtoon na yung approach mm-hmm. even pati yung storytelling so yun yung adapt uh, ano yung pag-adapt lang din ganun yung, Ito, yung bagong release ni Kong, alam ko mag, ano yun eh. Alam ko webtoon origin, webtoon yung unang nilabas eh. Tapos parang ni-reformat lang niya into print. Hmm. Yun yung ano. Ang ganda yun, ganda rin yung ano. Ganda nung flow nung ano. Kung halimbawa may magtatanong sa inyong you new creator, tas tatanungin kayo kung ano yung magandang gawin, mag-upload ng webtoon style na comics o print, ano sa tingin nyo yung mas magandang i-advise? Uh, sa akin, ano, kung balak nilang ano, kung mag webtoon sila, tanungin din muna nila kung gusto nilang ma-print. Ma-print din yung gawa nila. Kasi if ever na they want to ano to tran to transition to print dapat yung gawa nila uh, at least may na, nasa 300 DPI muna yung ano nila ba i-convert muna nila sa ano uh, mag-start muna sila as 300 DPI and then kung i-upload nila convert nila into you know JPEG na mas ano 72 DPI na para yung optimized na sa web kasi kung balak nila mag-print dahil Tsaka i-keep nila yung mga original files nila kasi once na mag-decide sila mag-print, dami nilang iuusog na layers niyan para maging optimized sa ano. Hindi so, yun yung i-advise ko. Kung mag-stick kayo sa web, stick to web web na lang. Pero mm-hmm. consider na may, may maghahanap na maghahanap ng printed version niya kasi parang yung printed version ngayon ng mga comics nagiging ano yun eh, parang premium item. Si ano nga si Webtoon meron siyang ano eh uh, meron siyang imprint na na unscrolled at may mga binebenta na rin sa ano sa Comic Odyssey meron ako nakitang ano isang webtoon na ano originals na parang printed version na hindi kasi pwedeng i-translate ng 1 is to 1 yung mm. originally in-upload sa webtoon tapos ipiprint, hindi siya mag-work. Kailangan mo yeah. siyang i-redraw, i-reformat. So, kasi tinatanong ko yan, yung kaninang tanong ko, kasi yung audience nasa web na eh. Kung hmm. magpiprint ka, sobrang limited ng audience mo. Kukunti lang makakabasa, yung mga nasa convention lang. Uh, Pero kapag i-upload mo sa webtoon, buong mundo yung pwede mong maging audience. Pero marami ka rin competition, hindi rin siya madali. Depende naman sa intention mo yun eh. Katulad ito, may mga comments, yung iba, preferred talaga web pa din. Yung iba may print pa din. Ako personally print kasi well ever since naman ever since naman din print pa din yung habol ko and yung goal ko is basically makapag-publish talaga ng book as in uh, uh, book talaga physical. Pero depende kung ano ba yung gut feeling mo, gusto mo ba mang web, gusto mo ba sumikat, ganyan. Ano ba yung ano mo gusto mo ba makapag-produce lang ng ng ano ng physical copies? Depende sa ano mo ini. eh. Depende sa goal mo talaga eh. Oo. Oo. Kasi tayo nandito nasa panahon na <coughs> nagsimula tayo na hindi pa uso yung web. Pero ako, ini-imagine ko yung sarili ko na kung ako ngayon bago pa lang. Tingin ko ang una kong ilalabas web. Web. Kasi mm. y- ang ang goal ko noon nung nagsimula akong mag-comics is to share my story to as many people as possible. Mm. Yun yung goal ko noon. So kung with that logic, parang ang ang pinakamagandang option is to yun nga sa web muna. Yung web web uh, ah, mm. no. Pero, Pero hindi ko rin yun na, yung, yun na rin yung maganda kasi yung trend na nga ngayon. Well, hindi naman trend, pero yung parang format na nakikita ko, lalo din sa mga bago, medyo parang webtoon na yung dating. So parang imprint alam mo na galing siya sa web hmm. before nila i-print. So, pag malalaki yung letters, <laughs> isang ano yan? Bilang lang, layout itself mismo yung, layout. yung nakikita ko eh. Iba naman, syempre pag, pag text, ano naman yan, madali naman ding kumbaga given na rin. Pero yung layout mismo doon mo makikita na ano eh, na, gina, nagaya siya sa web. So may yun nag-a-adapt na sila sa ganun, may yung mga bagong creators nag-a-adapt na sila para flexible from print to ano. Oo. To yeah. web. So uh, kung ano? kaya nila na ganun, ma may, may knowledge sila sa pagle-layout, yun maganda magkaroon din sila ng knowledge din sa pag-layout. Layout nila from both ano 'di ba? Maging dynamic yung ano magkaiba eh, ah, magkaiba uh, sobrang magkaiba nung oh, uh, scroll to yung traditional nakikita ko, lalo na nung Comic Con, may, may mga nakita kong mga parang base base sa uh, mga web na naman pa na print Iba talaga yung itsura ng pages. Pero ang ganda tignan kasi Maganda. parang parang yung pagkaka-layout niya, mararamdaman mo pa rin yung flow ng story. Pero pag view mo siya sa web, iba din yung dating. Hmm. Pero na-adapt na-adapt nila into ano eh. So ayos din. Uh, interesting enough yun nga, parang yung, di ba, ibang mga nakaka, ano, parang iba ibang mga tumitingin, parang nagpa-prospect sa ibang mga Thomas Works. Parang sabi nga namin, yung ibang araw, okay nga rin yung pagkakalayout ng mga, ano, ng mga books. May yung tipong yung parang print siya, design siya for print, pero kapag kinanslate mo raw siya sa, as ano, as a vertical scrolling na ano, na webcomic, parang ang ganda pa daw siyang tinat at may make sense pa rin daw yung flow. Kasi ang naging, ano, kumbaga, yun nga, yung maganda kasi parang sa subong mag-hybridize na within mm. Mm-hmm. tsaka nung ano, na-invest na, di ba, nasa sa nation, di ba, ng kapag ano, na ang pag-placement mo ng mga dialogue boxes, mga speech bubbles ay, di ba, left to right or right to left, depende kung manga o western ginagawa mo, western. Pero kung bang iba ginagawa nila, medyo mindful sila na yung pagka place ng mga ano nila, mga dialogue, mga speech bubbles sila, vertical, may pagka-vertical yung ano, yung flow niya. So, I guess pwede natin pwede subukan siguro na ano, try natin maghirap ng parang, parang yung layout na, o oh, yun nga, maganda siya sa print, pero nga, kapag ginawa siyang uh, vertical scrolling, maganda maganda rin siya kapag ano. Uh, Mahirap yun. <laughs> Kailangan ng ano yun, experience para magawa mo yun. Oo. Pero it, it takes real experience talaga at practice. Pero nga, mm-hmm. yun nga, may nagsabi nga namin na may success, yung isang, yung ilang titles at Thomas, successfully nagawa yun. So, so it's possible. Uh, ang isa sa mga best example niyan yung ano eh, yung mga tao dito, yung mga printed ano ng ano, yung mga printed books ng <clears throat> maganda yung transition niya from web to print. Ayun. So baka magtampo na <laughs> kasama ko sa Pulsar. Lagi kong bukang bibig yung Kudlus. Kasi, hindi, kasi agree naman sila. Si Kudlus yung pinaka-stable sa lahat ng mga ano ngayon. Sa mga platform. Alam mo, uh, nagigilty ako sa kanila. Nagigilty ah, ako kasi lumapit sila sa akin dati. Ah, hindi ako, tapos? Hindi ako pumayag mag ano, mag Pero mag, ano? pandemic ano, pa yun eh, pandemic pa yun. Eh. Hindi ko ah. alam. Pero, sabi nila sabi nila Mick, dahil hindi tayo pinagbigyan ni Mick, gagawin namin ang lahat para maging successful yung Kudlis. <laughs> Then wala namang ano kasi pandemic kasi yun. Ay, pala, wala Kudlis, no? Hindi ko naman hindi ko naman din alam gagawin ko pa dun sa ano maghilam that time so hmm. hindi ako nakapag-commit kasi sabi ko parang wala pa naman ako masyadong balak noon. Pero Ito, open pa naman ako, Kudlis. Lapit lang kayo oh, ulit oh, kudlis, sa Kudlis, <laughs> baka naman. Kudlis. Uh, ah, i-acknowledge natin yung mga ano, mga nakikipag-participate nating mga viewers. Si May Pantil ah, Pantila, Pantila Villaruel. Oo. Mas okay sana print kung kagaya ng shonen. Pero more on digital na kasi ngayon. Sabi ni Toby, yan ang problema ko ngayon. Originally, web lang pero landed a publisher now have to redo so many pages. Yun nga yung sinasabi ko kanina, kapag design siya for vertical scrolling, kapag itatranslate mo siya sa printed, kailangan mong mag-redraw, kailangan mong mag-relayout. Tinanong ko si Tepay, yung duty ka ba printed? Ah, sobrang dami niyang ni-redraw dahil oh. nga ah. hindi siya nagtatranslate ng maayos sa ano. Sabi ni Ray, print format for me because I want the real book experience. The texture and smell of paper is a real experience. Yan. Uh, yan yung sinasabi ng mga mas <laughs> mga generation natin, 'di ba? Lumaki ah. tayo sa printed materials eh. Hmm. Pero magugulat ka may mga younger ano pa rin na gusto yung ano, gustong magbasa ng comics. Nung ano yan eh, nakita ko yan sa ano. Nakita ko yan sa P- PBF maraming bata na tumitingin ng comics din. So, ayun lang. Medyo ang naging challenge lang talaga is yung yung price point naman. Mm-hmm. Para yun yung ano. Sabi ni May, una web tapos collection items yung print. Yeah. Sabi ni Mau, I go both web and print pero I yeah. prefer more yung print. Eh, pag unang tingin mo sa gawa ni mo, ano talaga siya, originally designed for, ano, originally designed for web. Kasi lalaki ng ano niya eh, ang lalaki ng yung text niya, parang pang ano talaga, made for smaller screens. So, yun, yun yung ano ko. Kasi sa ano din, nag-upload din dati si Mao sa webtoon, tsaka sa tapas. So, yun yung mga una kong nakasama sa webcom din dati. Ayan, sabi ni Joe Doe. For me, I'll take consideration din dun sa trip ng followers and readers. Sabi ni Mao, may comics before na printed like likha mo na nakaka-webtoon format. Yan, naka-webtoon format pero na-print. Tama ba? Si ano, si Ninyo, yung isang kasama namin, si Ninyo, may hiya sa KMX, may ni-release yung limited edition dati na ano na comics yung inano niya sa ano yun eh parang entry niya sa contest nila No Sleep nila No Sleep yun eh. Hmm. So yung ginawa niya, gumawa siya ng printed version ng comics na yun, na webtoon. Parang ang tawag nga namin doon offline ano, offline webtoon kasi naka-print siya. Pero vertical yung ano niya, yung format niya. So para siyang ano, para siyang lengthwise na ano, na pad paper no. yung style niya. Parang mal, parang listahan ng utang, parang ganoon. Mm. Yung format parang wet, niya. wetting ano. <laughs> Kaya Tapos ano. pa, pa, pa, pahaba siya na ano vertical. So oh. parang kinuha niya talaga yung ano yung format nung screen. Yeah, pero may mahirap 'yun eh, yung oh, ano, ah, yun format. nga na nangamote nangamuti nga daw siya sa paggawa nun. So, mga nagawa lang niya yata mga 5 5 printed copies or 10 okay. yata yun. Tapos, Tapos kapag kapag na, na pick up ka pa ng mga halimbawa nagustuhan na yung comics mo na pick up ka ng publisher i-require ka nila na sumunod ka dun sa ano eh 6 6 hmm. by 9 na format kasi nga mahirap i-print yung ibang size ng papel. Mm-hmm. Kaya kailangan willing kang ano willing kang baguhin yung format ng ano ng panels mo. Kaya maganda thankfully may digital kasi mas pinapadali yung ano yung process. Hmm. Sabi ni Toby, print ang dream ko para I can give a copy to my mom to display on her shelf. Pero web yung na-explore ko talaga even back when I did my first book at hindi pa sikat web comics noon, early 2000 sa GeoCities pa yon. Yan, GeoCities. Sobrang classic. <laughs> Sana alam pa ng mga kids yun. Oo. Kids will never know. Nabutan mo ba yun, Mick? Di ba ano? Oo naman. GeoCities. GeoCities. Net, oo. Netscape Navigator pa yung ginagamit na ano internet browser. <laughs> Netscape. Ano pa? Tapos, ano yun? Meron pa yung tripod yung mga, ano, ano, eh, mga free web, ano, free web host dati. Mm-hmm. Ed sa mail. Ed yan. mail, yan. MLRC, yung chat. Bago pa nag, nag ano, yung, anong tawag doon, yung ginagamit ngayon? Yung, ano na yun, yung group chat na uso. Telegram. Telegram. Telegram. Telegram. Ayun. Um, okay, so marami tayong napag-usapan. Uh, balik tayo sa topic. Doon sa hmm. ginawa mo, GM, yung hmm. Cyber Goddess, na rebrand mo as Amethyst Legends. Oo. Bakit bakit mo kailangan mag-rebrand? uh, kasi ano yan eh, parang medyo nung time na ginagawa ko yung, um, yung ano, Cyber Goddess Reforce, nung pinatapos ko na yung book 2, nagsisimula na ako sa book 3. Actually, tapos na yung book 2 niyan. Nung book 3 na, medyo bumangga na ako sa pader. Medyo, wala na, wala nang gumagana sa <laughs> ano ko. wala na ako maisip na paano may develop yung story. Paano siya mabigyan ng satisfying na ending. Kasi dapat trilogy siya. Mm-hmm. So, ayun, nagkaroon ako ng break from creation creating nung mingi sa akin ng favor si Julius gawin yung Home Amidst the Stars, yung Isekai contest entry nila na ako mag-letters and everything. So, pati sa layout and print. parang napag ano ko siya, parang nakursunadahan ko yung story. Sabi ko, Julius, pwede ko bang gawa ng parang ano, gawa ng parang story based on this title or kung pwede ko bang i-integrate siya sa ano i-integrate siya sa yun nga sa Cyber Goddess Raid Force. So ayun from there nag ano back and forth kami Julius na parang ano yun, parang crossover ganyan. So yun essentially it's a crossover. So paano na ayun kailangan mabigyan ng ano ng fruition ng dahilan paano nag-crossover. So easy sabi ko easy ano, easy fix multiverse. So parang pero habang tumatakbo yung story, parang iniisip ko hindi ano eh, parang lazy writing lazy writing yung ano eh, multiverse eh. So habang inaano ko, di sabi ko sige, para Julius, uh, gawin ko kayang ano to, medyo ko, ano, parang tell me about Col- Colin Stoff, iaano ko siya sa lore ng ato ng Atomo, sa existing lore. So, yeah, back and forth yung usapan namin. Then parang hindi na tumutugma yung ano, yung in the end, yung nagawa namin story, hindi na siya tumutugma sa title na Cyber Goddess Rape At the same time, parang ayokong masyadong maging, ayok, gusto ko ng title na medyo gender neutral kasi baka mamaya parang magkaroon ng ibang ano eh, magkaroon ng ibang impression pag Cyber Goddess. So mm. ayun, konsulta ulit sa ano sa Gemini, Google Gemini. Ang unang sinuggest Amethyst Legends. Yung Amethyst kasi unang-una uh, yung majority ng ano uh, color scheme ko sa comics sa uh, violet purple. So yung amethyst kasi purple din. So, yung Amethyst City, yung setting kasi ng comics ko, yung Manila, Metro Manila, ginawang Amethyst City in the future. So, yun yung nangyari doon, parang nagkaroon ng ano, nagkaroon ng apocalypse, ano, parang apocalyptic event, no, extinction event. Tapos, yung ni-rebuild yung Metro Manila as Amethyst City. Doon na nag, ano yun, may kinalaman kasi yun sa parang purple gem nilang na-discover sa ano So, dun sa comics na yun, kaya naging Amethyst Legends. Ay, yun na lang, yun yung ano, yun yung parang naisip kong title na hindi siya ano, hindi siya naglilin sa isang gender tapos para although yung characters niya karamihan puro babae pero at least at the same time magkaroon ng ano siya uh, yun nga gender neutral appeal na baka isipin pambabae itong comics na to ganyan mm-hmm. so, ayun at the same time medyo mas na ano ko, mas nabigyan ko ng ano yung story kasi yun nga, yung limitations na sinet ni inimpose ni Julius kasi characters niya yung ibang nandoon eh. So crossover siya. So I have to confirm sa mga limitations na yon na pwede ko bang gawin dito bago ko bago ko bago ako mag-decide na pwede ko bang hubaran ng hubaran ng konti itong ano mo, character mo. Ayan, mapupunit lang yung damit sa so ganyan, parang kasi fire ano siya, fire mage siya, o pwede, pwedeng may chance na masunog, ma, ano, o alam mo na, parang konting fan service lang. So, doon na naisipan ni Julius at the same time, doon na naisipan ni Julius ilabas yung dark matter ng Atomos. Na, ewan ko kung kailangan ba namin <laughs> sabihin ngayon. Pero since andyan na, parang preparing for 2025, yun nga, parang first, ano. So, bali yung book na ginagawa ko, hindi lang for mixed, for mixed comics, uh, for Atom, it's all, also an Atomos title. Uh, it's a part siya ng lore. So, ang pinili kong timeline is yung future tsaka yung early, ano, yung early fantasy ano era ng mundo ni Julius para hindi siya ano kasi meron na siyang nakaset na lore eh. So kailangan kong pumili sa timeline na yun para hindi siya mag-conflict sa mga nakaset na. So, yun yung kailangan ko. Yun yung ano, yun yung kinaganda doon. Mas nakapag-develop ako ng ano, ng story na maayos dahil sa limitations na inimpose ni Julius. So, maganda rin yung merong ano, may creative limitations ka kasi parang doon mo mas na-explore kung ano yung mga pwede mong gawin. Ngayon. Uh, ah, kasi yun, ano kasi si Jerome kasi yung ano nun, yung proponent no yun nga ano, yung creativity by restrictions na tinatawag. Mm. Kasi pag sabi mo, gagawa ka na, gawa ka ng comics. Diba? Ano, anong, anong gawin ko? Ang topic, ano, blah, blah, blah, such. Diba? Ah, tapos kaba, pinid mo siya ng ilang mga ideas. Ay, kasi ganito na. Sabihin natin, ay ah, limit natin sa, what, PG-13. Tapos dapat ito dapat yung limit nung ano, nung dapat ng setting, ito blah blah blah. So kumbaga habang nananarrow down yung mga options mo, or ah, mas actually, mas nakapag-isip ka nga actually eh, dun sa ano, Oo. sa pwede mong mga, pwede mong mga gawin, at mga options na gawin mo. Actually, yun din in-observe ni Kapo Max eh, dun sa ginagawa sa Galaxy Agent na yun nga. Bigyan talaga namin siya ng ano, talagang ng restrictions talaga sa mga pwede niyang gawin. Yun nga, bakit dalawang books na siya? oh, <clears throat> yeah. Mula dun sa ano, mula dun sa restrictions na yun. Ayan, eh, si Book 2, ayan. Book 2. Bilang uh, na ah, siya. Galaxy Agent, Book 2. Mm-hmm. Pero tapos yun nga, uh, tapos yun, binanggit na nga rin lang ni, ano, ni GN yung dark matter na imprint. Kasi diba nga, si Atomos, diba, tinatarget si diba namin, ano, uh, ah, PG-13, diba? Pero kasi, for example, may, siguro may mga ibang topics, ibang stories na, ano, na yung mga depictions, hindi siya papasok sa, ano, sa PG-13 na restrictions. Yan. So, kaya si Dark Matter, siya yung, ano, siya yung parang, ano, parang, sabi natin, r 32 to R16 na, ano, na variant ng mga Thomas titles. So ba, compatible pa rin siya sa Thomas lore. Pero kumbaga, medyo, ano, medyo nilusin namin ibang mga restrictions. Pero kumbaga, syempre may mga restrictions pa rin. Kasi baka di kami aabot uh, sa tipo R18 na level na na ano, na na, na, prod, na, ano, na projects. Tapos yun nga, hindi namin ipaprioritize si Dark Matter na same, na same way na kumbaga yung mga ano, hindi pinayoritize for example yung mga Dark Horse titles ni ano ni Marvel DC ng mga ano na kasi kapag yung mga ganyan, ano, na hindi pa priority yung mga mature mo ng mga ano, ng mga titles. Kasi syempre, ang target pa rin kasi syempre ng Atomos ay science education pa rin, primarily. Na ang target pa syempre maging accessible siya to as many people as possible. So, kumbaga, mm-hmm. hanggang sa PG, PG-13 pa rin yung magiging ang ng mainline. Pero moving forward, yun nga, nag-anticipate na kami na baka may mga ibang mga stories na, no? baka mas kailangan talaga mag, mag-loosen restrictions. Kaya doon papasok yung Dark Matter. Hmm. Yeah. Sobrang prolific nitong mga to, comics people. To si Mick, ay, yan, si, eh, mali. Yan, si Mick, si Julius, saka si GN. Hindi, I mean, marami kayong nailalabas na mga titles. Kaya, comics people, follow. <laughs> Yeah, i-follow natin yung mga gawa ng mga to. Kasi sobrang dami namin. Ay, actually, pati ako yung parikoys, may mga libro din ako. So, but it's not about me. And may i-share ka ba? Yes, GN? pakita ko lang yung ano, previews ng ano, Oh wait, paano ba to? Paano iba yun yung window? <laughs> um, sige. Ano, yun. Yan, habang hinahanap ni GN yung kanyang mahiwagang isi-share. Julius, saan pwedeng i-follow ang Pulsar, Pulsar Press Comics? Atomos, si Mix. Pulsar, ano, yun nga, hanapin saan? Hanapin sa Facebook, sa Instagram, Pulsar Press Comics. Tapos, yun nga, Pulsar, at, at Pulsar Press Comics mo, Pulsar Press Comics yun, yung hanapin sa FB at IG. Same din naman sa Atomos na ito, may Atomos.comics. Ito yung ihanapin na sa FB at IG. Tapos, yun nga, uh, tapos since, Go ahead. Mas since ko ba nga, since consortium naman kami, iba't ibang mga creators, why don't sila follow na nila, for example, kay Romano Sekai, yung sa KMX, kay Rai Kusen, sa Rainbow Pages. Kasi yun nga, kasi Pulsar nga kasi consortium siya ng iba't iba talaga ng mga ng mga art groups at mga individual artists. Mm-hmm. Ayan. Ayun yung ano, yan yung <laughs> yung cover ng yung cover ng ano ng upcoming title namin. So yan yung pangalan ng first episode. So So parang ano siya, play on the poster ng Wicked. Mm-hmm. Yung gumugulong. Kasi na, nataon, na, nakita ko na notice ko, nga pala, no, parang pwede, pwede ko, ano, pwede kong i-spoof yung yung story niya. So, kaya siya, ano, kaya yan yung title, Hi, Hijack. ayun So, Ayun. Thank you for sharing, ano, uh, ah, GN. Okay, ang bilis ng oras, naka ano na tayo, 1 hour, 8 minutes. Sobrang, ano. Uh, ah, GN, Saan ka hmm. pwedeng i-follow yung mga works mo? Saan pwedeng makita? And uh, invite mo yung comics people natin para para mabili nila. So uh, sa ano sa IG kasi madami kong hawak na pages yung Pulsar Press, yung IP, yung IP namin na isa yung sciencesorcery.ph. Uh, ah, ano yun, parang about naman sa mga science ano yung science fantasy stories yun. Tapos mm-hmm. ang parang ano siya, uh, collaborative branch siya. So pwede sila mau sila ano mga crossover basta yung mga crossover na science fantasy ang tema, doon namin ipapasok within our circle sa Pulsar Press. Tapos si Amethyst Legends, yan yung tatlong pages na minamanage ko ngayon. Si Amethyst Legends kasi yung Facebook page niya, hindi ko pa ma-rename. So sa 28 ko pa siya pwedeng baguhin. So Facebook name niya sa page is Amethyst ano pa, Amethyst Goddess. So, ayan, yun, pero ayan yung main page namin sa uh, to follow. Yan yung main accounts to follow, um, Facebook and IG Pulsar Press Comics. Isang diretso lang. Ayan, mm-hmm. yan yung mga characters namin. Ayan. Thank you very much, GN. Thank you, Mick. Thank you, Julius. Salamat sa lahat ng mga nanood dito sa uh, live natin. Uh, support local comics and kita-kits tayo sa mga susunod na ano Indie Comics Podcast episode. Please like and subscribe kapag sa YouTube kayo nanonood. Ayan. Thank you very much, comics people. Any uh, final words, Julius, Mick, GN? See you next year. <laughs> Oo nga, happy Merry Christmas, Happy Holidays. Merry Christmas, Happy Holidays, and ano. Eh, yun nga, support local comics. Yun nga, nakalatag na yung mga schedules niya ano na eh. Ni, at least ni Comic at ni Seven Leaks nakalatag na sa ano. Pero kailan sila mga, yung mga conventions na pwedeng pumunta. So check nyo lang sa mga websites ni ano, Comic sa page na Comic ni Seven Leaks. And dito si Comic Con at Super Manila. Check lang na syempre yung mga dating ng mga schedules para for example, sila bumili ng mga books, sila dumayo dun sa ano, may pag-mingle sa mga creators. Yun, the best place would be the ano talaga, comics conventions talaga. Okay. Thank you very much, comics people. Until Night, next time. Everyone. <laughs> 拜拜。